Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Desmitā marta. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlijā, ko uzrakstīts Svētais Jānis. Kāmozus uz ceļa čuskutuksnesi, tāpat jābūt paaugstinātam cilvēka dēlam. Lai kāds, kas uz viņu tic, neiet pazušanā, bet iemanto mūžīgo dzīvi. Kas uz viņu tic, tas netiek tiesas. Bet kas netic, tas tāpēc no tiesas, ka netic Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Ļoti interesants ir Nikodēma un Jēzus nakts dialogs. Kāpēc tieši naktī? Droši vien tāpēc, ka Nikodems, kurš bija jūdu priekšnieks, negribēja, lai farizēji pamanītu viņu, runājot ar Jēzu. Jēzus dialoga ar viņu saka patiesību. Viņš viņam atklāja savu nāvi pie krusta, kā mūzis uzcēla čusku tuksnesi, tāpat jābūt paaugstinātam cilvēka dēlam. Un viņš parādā, ka to, kas notika vecajā derībā, cilvēka dēls Jēzus piepilda. Un Jēzus piebilst, Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas uz viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgu dzīvību. Nikodēmam nebija viegli mainīt savu domāšanu – Viņiem bija jāatdzims no augšienes, kā Jēzus viņam bija teicis. Jā, Jēzus mūs aicina, kā viņš teica Nikodēmam, iziet no tumsas un pieņemt gaismu, kas ir Jēzus. Gavela laikā esam aicināti atrast laiku būt klusumā Dieva priekšā un atzist mūsu tumsības, lai atļauj Jēzus gaisma mūs apgaismo. Atlausim Jēzu runā ar mums, arī mūsu naktī, un viņš mūs parada, tik daudz viņš mūs mīl. Lakshana no dieva Kalpa Guglielmo Giaquinta. Tu mani mile pardaut mans kungs, manis del tu addevi vissu, un tagat tuluz, lai sirds mana pazist vien tevi. Vēl pirms iemirdzējās zvaigznes debesis, tu sapnoji par mani un izloji sava sirdi. Kaput iezdikts no zemes, tu piedzimi no mātes un gaidīja mani kā brāli, bagātu vien nabadzības. Kopš mana pirmā kliedziena es tiku piepildīts ar dāvanām, un visa mana mūža garumā tu esi līdzās gaisma, mīlestība, miers. Šodien atradīsim laiku būt klusumā ar Jēzu un viņu klausīties, lai Jēzus gaisma stiprina mūsu attiecību ar Jēzu u-nazzista mmu sotom sibas la Jesu parvejdo vissu. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Radio Marija Latvija ir nekomerciāla radiostacija. Vienīgā tās turpmākās pastāvēšanas iespēja ir klausītāju brīvprātīgie ziedojumi. Paldies par atbalstu!